بسم الله الحمد lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah i obad Draga moja braća, poštovane sestre Govorit ćemo o jednoj vrlo važnoj temi Ukratko A vi slušajte i pamtite Jer nećemo govoriti vi isto Slušajte i pamtite i dobro slušajte o čemu govorimo Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu A'udhu billahi mina šeitanu rajim يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ندانك da دوشا ناجي ندانك nadanka دوشا ناجي ono što je uradila od dobroga na dan kada svaka duša nađe ono što je uradila od dobroga وما amilet min su i ono loše što je uradila kada je vidi vaddu lau anna bejnaha wa bejnahu amadan ba'ida poželit će kamo sreće da je između nje i onoga što je uradila velika, velika, veliko, veliko rastojanje. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, koji smo včera pročitali, Ja ejuh ladina amanu saku Allaha wal tanzur nefsum ma qaddamat li gad, vattaku Allaha inna Allaha khabirum bima tamarun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha, wal tanzur nefsum ma qaddamat li gad. I neka svaka duša od vas pazi šta je da sutra pripremila neka svaka duša od vas pazi to je neka svaka duša gleda šta je sutra pripremila bojte se Allaha zaista je Allah obavješten dobro obavješten onome što vi radite zaista je Allah dobro obavješten onome što vi radite znali se braće čovjeka koji ima jednu radnju čovjek koji ima prodavnicu da li je moguće braćo da ovaj čovjek vodi posao i da ovom čovjeku je dobro posao a da ovo ne gleda kakav mu je ulaz kakav je izlaz gdje je pogrešio gdje je zakazao ovdje ova termin na ovaj termin je došao na vrijeme tako dalje tako dalje znači nije moguće da nečija trgovina oni koji imaju prodavnice znaju kako se čovjek mora brinuti kako čovjek mora paziti jer da bi dobili profit da bi dobio ono što mu donosi sreću odnosno ono što mu koristi ovim majetom Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva također na tu stvar da obračunavamo sami sebe wal tandur nafsum ma qaddamat neka svaka duša gleda je pripremila za sutra ovo je poziv vjernicima da sami sebe obračunavaju da se obračunavaju zbog onoga što su radili zbog toga je znao Omar radi Allahom govoriti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu pravite sami sebi obračun prije nego što sa bude pravi obračun Znači pravite sami sebi obračun da znate gdje ste prije nego što vama Allah subhanahu wa ta'ala bude pravi obračun. Znači naša tema sada braćo oprava ovom obračunu da čovjek vidi da čovjek obračunava sam sebe da obračunava svoja djela da vidi kakav je bilans ulaz, izlaz kak se profit biti na kraju hoće li imat uspjeha hoće li mu trgovina proći i kao što smo rekli prošli, prošli puta i kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže ko bude bio udaljen od vatre, on je uspio. Ko bude bio udaljen od vatre, on je uspio, a ko bude bio ko bude bio udaljen od vatre i bude bio uveden u ženet, on je uspio. Znači, vraću, ovo je profit i ovo je ono što mi tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Što tiče, vraću, obračunavanja duše, na koji će način to čovjek raditi, iz mene knjiga od jednog učenja Kebun Kajima, rahmatullahi alehi, kaže dva su načina, dva su načina da čovjek sam sebe obračunava dva su načina da čovjek svoju dušu obračunava. Prvi način jeste, kaže, prije nego što uradi djelo. Prvo obračunavanje jeste prije nego što uradi neko djelo. A drugo obračunavanje jeste nakon toga što to djelo uradi. A drugo obračunavanje jeste nakon toga što to djelo uradi. Pa govoreći vraći o prvom djelu, o prvom načinu obračunavanja, kaže Ibn, Kar, Ibn Kajim, neka čovjek stane kod svake njegove, kad mu se pojavi god neka, neki interes za nekim djelom, neka žera za djelom, neka odmah stane čim se ta, čim se ta misla pojavila i ne može da se žuju da čini to djelo. Dok mu se ne razjasni, dok ne razjasni jer bolje sada ovo djelo uraditi ili ga ostaviti jer bole sada ovo djelo uraditi ili ga ostaviti. Pa je prenio ovdje, prenosi od jednog poznatog tada i ina, ga znate, Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, neka mu se Allah smilio, kaže, rahimallahu abden vakafa inda hemmihi fa in kane lillahi mabba wa in kane li garihi sahar. Kaže Hasan Al-Basri, neka se Allah smilio robu koji zastane kod svoje namere, kod svoje, kod svoje ideje, kad mu stine ne, hem, briga neka, znači pojavila se njemu volja za djelom. Kaže, Allah se smilio robu koji stane koji stane kod tvoje brige, pa ako bude ta briga radi Allaha, to jest ako bude to djelo, ako bude prvi nagon na to djelo, prvi se to djelo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest Allahov zadovoljstvo, onda će on to djelo dovršiti. A ako ne bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ostaje se za kasnije, da vidimo šta uradi, jel? Znači, da sad kad da vidi šta je stvari ovdje, šta mi inspirisalo da to radim Ako bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala uradiće a ako ne bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala neće ga raditi, kaže Hasan al-Basri, neka se Allah svakom čovjek smiluje. Navodi Ibn Kajim da su učenjaci braći ovo protumačili na sljedeći način. Pa kažu, ako duša bude postaknuta na, na od, ako bude duša postaknuta, bude inspirisana na djelo kod nekog groba. će prvo i onda će razmisliti to djelo što treba raditi, da li je on u stanju prvo raditi ovdje. Znači prva stvar jeste braćo, da li je on u stanju da uradi to djelo da li je on u stanju da uradi to djelo. Kad nam se djelo pojavi, jesmo li u stanju? Ako ne budemo bili u stanju da ga uradimo, nećemo ga uraditi. Ako budemo bili u stanju da ga uradimo, onda ćemo krenuti s ove prve tačke, krenutimo na drugu tačku, znači na drugi stepen. Drugi stepen je, braćo, da razmislimo da li je ovo djelo, da li je ovo djelo bolje uraditi ili ga ostaviti. Šta je veći hajer? Da ovo djelo uradimo ili da ga ostavimo. Ako ocjenimo da je ovo djelo bolje zbog nečega ostaviti, ostavit ćemo, ostavit ćemo ga. Međutim, braćo, ako ocenimo da je ovo djelo bolje uraditi, uradit ćemo ovo djelo i sa ovoga drugog stepena ićemo prema trećem stepenu. Treći stepen jeste, braćo, da razmislimo šta nas je u stvari natjeralo i šta nas je u stvari postaklo i šta je dobilo do toga da se kod nas pojavi ideja i želja za činjenje nekog djela. Da li je to bilo, braćo, da li je to, da li je to žele za Allahovim licem da vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala u džennet i da nas Allah uvede u džennet ili je to bila šta? Rija ili je to bila rija to je da imamo mjesto kod ljudi i metak na zemlji tako dalje tako dalje ono što čovjek traži mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nagrade ako čovjek braći osjeti da je, ovo, da je taj poticaj nije bio prava žele za Allaha subhanahu wa ta'ala licem onda treba stati onda treba stati da se ne bi navikao da čini širk Jer ako se ne prezano, ako čovjek, pazite braći, ova, ova je treća stvar puno važna. Jer ako čovjek se ne navikne da stalno pita sebe zbog čega ovo radiš, onda samo vidiš sveta, braći, još i pomoć hoću, još i pomoć hoću, još i pomoć ade vamo. I onda dana kaže neću. Međutim, upada u takvu zamku, toliko dugo to radi i ne, ispitava, ne ispituje sam sebe, a čini Allahu subhanu wa ta'la širk. Pa kaže Ibn Kajim, pa mu onda šta? Oteža pokornost. Onda mu bude puno teško da uradi dijelo koje je iskreno. Jer više ne može onda mu bude puno teško da uradi djelo koje je iskreno. A ako bude čovjek vidio na početku da je ovo djelo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će nastaviti dalje i dolazi do četvrtog stepena. Dolazi do četvrtog stepena, a četiri stepen je braću da vidi, jest, da, jest, jest, jest da pogleda, da li će biti potrebno da mu neko pomogne u ovom djelu. Da li to djelo što čini, da li završetak okončavanja ovog djela ovisi o pomoći drugih Pa ako budemo treba da pomoć drugih, i on vidio da nemoj to samo raditi, neće ovo djelo raditi. Kao poslanik sallallahu alaihi sallam kad je bio u Mekki, kad je vidio nemoj sada da se vodi džihad još, nije radio džihad, jer nije bilo ljudi, dovoljno ljudi za borbu, nego čekao dok neće za Medinu, dok se nisu javili ensarije, i zatim je poslanik sallallahu alaihi sallam uradio djelo, jer je znao da će imati za njega pomoćnike. Znači ovo je braćo, ono, ovo je ono na što čovjek mora da pazi prije djela. Ovo je ono da se čovjek mora da pazi prije dela. Znači ponavljamo prva stvar da da vidi da vidi da li ovaj da li može učiniti ovo djelo. Druga stvar jeste da razmisli jer bolje da ga ostavi ili da ga učini. Treća stvar jeste da vidi šta ga je potaklo na ovo djelo. Da li vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala i žera za nagradom Allaha subhanahu wa ta'ala ili da dobije mjesto kod ljudi u srcima. Jer to obično mi ti svi moramo biti u tom pošteni kad se neko upita vaša povest i onda nekoga bude posle to rad nekoga bude sramota da čeka dugo I onda kaže, op, i Allah najbolje zna. I ako se čovjek na to najvikne, onda njemu kasnije bude teško da čini dobra djela. Osjeća probleme kod sebe. Četvrta stvar jeste, zadnja stvar jeste da vidi od srima pomoćnike koje će pomoć da izvrši ovo, ovo, ovo zadnju, ovaj zadnji, ovaj zadnji stepen, da mu pomognu u izvršavanju ovog djela. Što tiče baš druge vrste, obračunavanje samog sebe nakon djela. Kako će čovjek sam sebe obračunati nakon djela? Kaže Ibn Qaim, ima tri vrste. To se dešava na tri vrste. Prva stvar, braćo, jeste kaže da čovjek sam sebe obračuna u onoj pokornosti gdje je bio manjkav po pitanju prava Allaha subhanahu wa ta'ala prema njemu. Gdje je uskratio Allahova pravo njemu subhanahu wa ta'ala. Znači da, da se pita u stvarima, u stvarima pokornosti gdje je uskratio Allahov hak. Hm? Pa navodi sada Allahov hak. Koje su stvari Allahov hak? kaže ovdje Allahu hak ona stvar o kojoj mi moramo razmišljati da vidimo jesmo li ovdje bili manjkavi kaže to su šest stvari to su šest stvari pa kaže prva stvar jeste iskreno u djelo znači ako toga smo djelo radili rekao ima dva načina dva način, o drugi način pa rekao to može biti na tri načina pa sada govori o prvom načinu a prvi način ima šest potački prva potačka jeste prva od one prve potačke jeste ihlas da bude iskren, da vidi je li ovo djelo bilo iskreno od Allaha djeraha djelevala i to je hak Allahov subhanahu ta'ala kod njegovih robova. Ihlas, druga stvar jeste da to djelo bude da si prije u svećinu to djelo konsultovao se sa Kur'anom Allaha subhanahu ta'ala. Da vidiš da li to djelo imaš, imaš potvrdu Allahovoj knjizi. Treća stvar, da li je na tome bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da vidiš ovo djelo što si radio, da li je na tome bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Četvrta stvar, da si svestan u tom djelu da su svjestan Allahovog dobročinstva prema tebi da su svjestan Allahovog dobročinstva prema tebi jer on ti je dozvolio i da činiš to djelo peta stvar da su svjestan Allahovog da Allah subhanahu wa ta'ala kao što kaže u Kur'anu ali Allah prigovara vama jer vas je on uputio na islam, na pravi put da su svjestan da Allah subhanahu wa ta'ala također prigovara svojim spremnim ja sam, ja sam vas uputio ja sam vas uputio a sve sa stvar da će jeste da čovjek nakon ovoga djela prizna da je bio manjkav i da uskraćuje Allahu pravo. Šesta stvar jeste da prizna da je bio manjkav i da uskraćuje Allahu subhanahu wa ta'ala pravo. Znači ovdje će svoju dušu opračunavati da li je ispunio ovi sve stvari i da li je došao na način na koji Allah subhanahu sa pokornošću na način na koji Allah subhanahu wa ta'ala to od njega traži. Druga stvar baš od, od, od ove od obračunavanja duše nakon djela druga stvar jeste da obračunava svoju dušu na svako djelo gdje bilo preče da ga ostavi nego da ga učini da obračunava dušu na svako djelo da se pita koje je to djelo koje sam danas uradio koje mi je bilo preče da ga ostavim nego da ga učinim jer to se puno puta desi kada čovjek kaže da ovo ovdje nisam trebao da da svoju dušu obračunava za ono djelo koje je učinio, koje nije trebao da učini. Treća stvar kaže, jeste da svoju dušu obračunava zbog stvari koja je dozvoljena. Zbog stvari koja je dozvoljena ili na koju se navikao. Zašto je to uradio Zašto je to uradio? Da se nakon svega toga pita, zašto sam to uradio? Da li sam s time htio Allaha subhanahu wa ta'ala? I ku akiret, pa da mu onda to bude pravi profit ili je s time htio dunjaluk i nagradu na ovom dunjaluku i tako da izgubi sad profit koji svoju svoju nagradu na siretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala znači ovaj drugi vrću stepen ima tri vrste rekli smo prva vrsta jeste da svoju dušu obračunava zbog toga što je skratio Allaha subhanahu wa ta'ala hak po rekli smo ihlas da djelo bude po Kur'anu, da bude po sunatu poslanika sallallahu alaihi wa da sjećam dobročinstva Allahu prema njemu, da mu Allah prigovara zbog toga, što i to se učinio da mu Allah zbog toga prigovara, i zadnja stvar jeste da je svjestan da je manjkav i da prizna svoju manjkavost u tome. Drugi stepen jeste da li je ovo djelo što je uradio trebao da ostavi, a treći stepen jeste šta sam ja htio sa ovim djelom uopšte da radim, da li sam htio hiret ili sam htio na dunjalu da prosim neku nagradu. oni baće ljudi koji ne budu sebe obračunavali oni ljudi koji sebe ne budu obračunavali na ovakav način vidjet ćemo i da su opušteni vidjet ćemo da su opušteni i da su sami sebe zapravili i onda vidimo kako ti ljudi puno lagano braću činje grijehe kako lagano činje grijehe i onda na izvjesnog vremena braću postane im teško da se odvoje od ovih grijeha postane im teško da se odvoje od ovih grijeha prvo si braću jedan učinak Ibn Ebi Dunja o jednom čovjeku priču koji je puno sam sebi donosio obračune, koji je puno sam sebe obračunao zbog onoga što radio. Pa jednoga dana kaže, računao koliko je dana u životu živio. Pa jednoga dana računao koliko je dana u životu živio. Pa izračunao da ima 60 godina. Izračunao da ima 60 godina, pa onda izračunao koliko ima dana u toj godini, onda je vidio da ima 21.500 dana. 21.500 dana. A zatim ne kaže vrisno. Kad je izračeno na prešku ima 27.500 dana, zatim je vrizno. Pa je rekao, teško meni. Kako da sretnim svoga gospodara sa 27.000 grijehova? Znači on je računao na svaki, umjesto, sad se svaki dan radi jedan greh, kako da sretnim Allaha džera šanu sa 27.000 grijehova? Znači se braću svaki dan kada radi samo jedan grijeh. Treba ti 27.000 odgovora. Kada bi te Allah subhanahu ta'ala pitao za svaki grijeh, 27.000 pitanja. Ali on kaže ovdje, kejfa je fi kulli yawmin alafu min adh-dhunub kako je svaki dan čovjek čini hiljadu grehova i to se desilo kada zatim je pao u nesvijest i umro zatim je pao u nesvijest i preselio je znači od straha vidio braću šta se desilo znači sa čovjekom koji je bio istina prema Allahu subhanahu wa ta'ala na koji način se braće čovjek sam sebe obračunavati i nastati se obračunavati kaže Ibn Al-Qaim prvo se obračunavati braće za farzove da vidi kada mu prođe dan, mi znamo kada ovi tabak što drže zatvore firmu, uvijek otvore kasu da vide koliko je danas ušlo, koliko ima onog starog imet, onog starog, starog novca i onda podvuče kaže danas sam u minus ovoliko, danas sam u plus ovoliko. Zato je ovaj vjernik prvu stvar koju treba da da danas jesu, jesu farzovi. Farzovi, ono što mu je Allah naredio. Pa ako primeti braću da je, da u farzu ima manjkavosti, onda će dopuniti ovaj farz. Ha? Dopuniti je farz, sile su će nadoknaditi ili što će ga ispraviti. A zatim se kaže sebe obračunavati na zabrane. Zatim se sebe obračunavati na zabrane. Pa ako primjeti da je nešto toga dana braćko radio od grijeha, da je prekršio Allahovu zabranu, to će ispraviti sa teubom i istihvarom u tom momentu. To će ispraviti sa teubom i istihvarom, a također će prenaći od učenaka kada čovjek učini jedan grijeh, a zatim okasne teubu, da mu ovo okasne na teubu također drugi grijeh. Znači čovjek se mučini grijeh, treba odmah da ga, da se kaže za njega, jer kašnjen ne teubom, kašnjen sa teubom jesu za drugi grijeh. Znači treba da se požuri odmah nakon toga, se je kvaro sa tobom i sa dobrim dijelima koja će mu obrstati ova loša djela. Zatim se braćo, nakon ove dvije stvari, na farzova i nakon zabrana, da obračunava sebe za svoj gaflet, za svoj nemar. Da obračunava sebe za svoj gaflet. Mi smo svi ovdje u gafletu. Ne može niko nas da kaže da nije u gafletu. Mi smo svi ovdje u gafletu, u nemaru prema Allahu Đelešanu i prema njegove vjeri. Pa kaže ako je bio nemaran prema onoj stvari zbog kojega, zbog kojega je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, onda će probati da to nadoknadi kako sa zikrom. Spomenut ću Allaha subhanahu wa ta'ala i potpuno se okreću će Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači povećava će ibadet. Ovaj gafet izvesti sa povećavanje ibadeta i zikra. A zatim će svoju dušu braću obračunavati šta je, šta je govorio danas. Šta je govorio gdje su mu stopala isla koga su danas njegove ruke udarile što je čuo sa svojim usima i tako dalje i tako dalje zbog čega je to radio i na koji, to, na koji je to način uradio zbog čega je to radio i na koji je to način uradio prenosi se braća od imama Ahmeda prenosi se od imama Ahmeda vidjeti imama Ahmeda debe derva radijallahu anhu da je rekao neće čovjek biti pravi fekih neće čovjek biti pravi fekri dok ne bude ljude mrzio radi Allaha dželevara. Znači ako nešto radi ljudi loše, da je mrzio radi, radi toga što to rade. Ali šta? Kada su me jerđe u ranesi, fa jakunu leha šedu makta. A zatim se povrati nakon svega toga kada vidi da oni nešto loše rade, svoje duši onda najviše od svega toga da mrzi svoj nefs. Hm? Da najviše od svega toga mrzi svoju dušu. Jel zbog? Zbog? loših stvari koju otkrio kod svoje duše. Vredno je na napomenuti ovdje prije nego što nastavimo koji je hajr i koja je korist obračunavanja samog sebe. Čovjek koji sam sebe ne obračunava, da li je moguće da čovjek koji je bolestan ako vam nešto fari, izaći sam sebe ako ne zna samo mu bolest. Nije moguće. Tako ovdje isto čovjek nije moguće braću da popravi svoje djelo da popravi sam sebe ako ne zna gdje su mu greške. Tako vidimo čovjeka koji ne isprava sam sebe, ne obračunava sam sebe, veze nema gdje su mu greške i ne zna gdje greški. Međutim, jedan vjernik neprestano sam sebe ispravlja i onda svaku skoro svoje manu zna. I tvoje milosti, Allaha subhanahu wa ta'ala prema tom vjerniku, zato kaže ovaj Ebu Darda, neće čovjek biti pravi svaki, dok ne bude mrzio ljudi zbog onoga što rade, što su protnosti sa Allahom naredom, a zatim se vrati svoje duši i najviše svoju dušu mrzi. Prvo smo se baš dalje od jednoga tabi'ina, mislim da je tabi'in, kaže da ne znam one stvari što znam o sebi mrđe bi ljude. Da ne znam one stvari što znam o mojoj duši, ja bi mrđe ljude. A drugi kaže, kad je bio na Arafatu, Allahu moj, nemoj ljudima obraćati dove zbog mene. Nemoj Allahu, kad je bio na Arafatu, Pazite, znači kad se našlo na Arafatu, kada su ljudi dobili Allaha Đerevara, on je govorio, Allahu moj, nemoj im odbijati dove zato što ja nalazim među njima. Nemoj odbiti odbit ovima ljudima dove zato što se ja nalazim među njima. قال أخي براسي براسي ينوغا بكر ابن عبد الله المزني كذا لما نظرت إلى أهل عرفات وظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم كذا كرس نبينا عرفات فوق رواسا كذا نبيدا كويسوين عرفات نحاجنا نبردهم يل يوسسين دوغا فوق رواسا نبيدا كويسوين عرفات ذاتي إنسا فومسيو نيما س كال... نيما يأبرستانو نيما يبيلو أبرستانو دمينا نيبولا سانيما كذا bilo bi im oprošteno ili oprošteno mi je, ali se pobojio da im ne bude bilo oprešteno to što se ono nalazi sa njima na Arafatu. Prenosi se braću jedna priča također, jedna priča da je također jedan od naših predvodnika da mu došao lav da mu došao lav dok je on klanjao jednom prilikom a drugi je čovjek posmatrao to i kad je ponos, kad sam ponosio kad sad će ga on rastrgati ovaj jel presoranio sve i e, završio namaz i dao selam zatim je rekao o zvijeri idi i traži tvoj risk na drugo mjesto idi traži tvoj risk na drugo mjesto kada je završio namaz Kada je pa zatim je ovaj lav otišao I ovaj čovjek prenosi ovaj drugi, onda je ovaj, prvi, ovaj čovjek što, što je rekao to životni to, ostaje tako kaže sve do saboha, pa klanjao. tako kaže hvalio Allaha subhanahu wa ta'ala sa hamdovima sa hvalama kaže koja nikad nisam čuo do sada kako je on hvalio Allaha subhanahu wa ta'ala pa je rekao jednom Allahumma inni asaluke an tužirani minan nar Allahu moj molim te me sačuvaš od vatre kaže wa misli yasguru an yajtarija an yasalaka al džan a kaže ovakav kao što sam ja ovakav mali čovjek kao što sam ja ne, ne usudio se da od tebe traži džanet znači molio je samo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva od vatre a govorio je ovakav ko što sam ja ovakvim djelima koje sam ja ne osuđujem se od tebe nikako da ga tražim. Da tražim od tebe dženet. Jedan breći također kaže, prenosi jedan od Mohamed ibn Vasija, kaže, lau kane li zrnubi rihon ma qadara ahadun jedzisu ilaj. Kaže, kada bi gresi bili miris, kada bi gresi imali miris, niko od mene zbog, niko ne bi mogao pored mene sjedeti kada bi grijesi bili miris nikog kod mene ne bi mogao sjediti jel koliko imam ja greha koliko bi to onda smrdilo prvo se također vraćao Ibn Abidunja od, al, od jednog od eh, Harid Ibn Ayub kaže da je bio neki u još iz na Benu Israila da je bio neki svećenik da je bio neki monah u Benu Israilu i da je bio tako u sinagogi 60 godina i onda je sanjao onda je u snu vidio pa mu se rekao u snu taj i taj čovjek je bolji od tebe taj i taj čovjek je bolji od tebe i to je sanje ono za drugom i onda je otišao kod tog čovjeka koji se zvao El Iskafi El Iskafi pa ga je pitao šta ti to radiš pa mu on rekao kaže inni rađulun la yakadu yamurru bi ahadun ila zanentu anahu fil džennati u anna fil nar kaže ja sam čovjek pored koga gotovo da ne prođe niko a da ja ne pomislim on je u džennetu ja sam u vatri kaže ja sam čovjek pored koga gotovo da ne prođe nijedan čovjek, ali ja ne pomislim, ovaj čovjek u ženetu, ja sam u vatri. Pa kaže, pa Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga uzdigao ovoga svećenika nad ovim drugim, zbog toga stvari što je kudio sam sebe. Što je kudio sam sebe. Još jedna priča, braća, s ovom ćemo ćemo završiti. Nas ima Mahmed također u Zuhdu, ima Mahmed Zuhru kaže da bio neki čovjek koji se zvao Abdullah koji je također Allah robova kaže 70 godina koji Allah subhanahu wa ta'ala činio i bade 70 godina a zatim je izašao jednog dana zatim je izašao jednog dana pa mu se kaže učinilo da mu je djelo malo učinilo mu se da je malo ono što je radio kaže zatim se kaže požalio Allah subhanahu wa ta'ala i priznao mu je kaže svoje grijehe zbog toga što je izašao. Znači izašao je i onaj, onaj svoj stari redosed dijela je napustio i učinilo mu se da danas učinio malo dijela i, sa, i žalio se Allahu Đerešanu žalio se Allahu Đerešanu i priznao mu je za svoje grijehe pa, pa, pa mu je došao kaže onaj koji dolađe do Allaha Zufanu wa ta'ala pa mu je rekao ovaj tvoj medzis kaže ovaj tvoj medzis je kaže Allahu draži i voljeni nego kaže sva ova tvoja dijela što se uradio to je ovo tvoje kajanje što sada ide sao jel, što sada ide sao ova tvoja, ova, o, ovo što ti osjetio sada u svojim prsima nakon toga što ti ostaje ova djela i ovo tvoje priznanje ovog djela kao ovoljki grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala bolje nego sve ovo što se uradio bio ovih 70 godina ovo preče prilike bilo to nadam se da smo zapamtili molim Allaha subhanahu Tara ta'ala da to koristi sa ovima da nam podari iskreno su govori djelu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe da nas sačuva od samo odmane od samo obmane, samo dopadanja od oholosti i od želje da drugi ljudi nas vide i da drugi ljudi čuju za nas molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša ihlas da nam očiste nijeti molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša da obračunavamo sami sebe i da nas uputi na pravi put da